Ca sĩ người Anh Adele là một hiện tượng hiếm thấy của làng nhạc quốc tế, chỉ với hai tập nhạc mà đã đoạt đến 8 giải Grammy. Trong khi nữ hoàng nhạc pop Madonna phải mất gần 30 năm sự nghiệp mới lập được một thành tích tương tự. Được giới chuyên nghiệp bình chọn làm nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2012, giọng ca của Adele còn ăn khách hơn cả Lady Gaga và Rihanna. Tên thật là Adele Laurie Blue Atkins. Cô sinh năm 1988 tại Tottenham, vùng ngoại ô phía bắc London. Thời còn nhỏ, Adele sống một mình với mẹ sau khi cha cô rời bỏ gia đình. Adele bắt đầu ca hát từ năm lên 4, sáng tác ca khúc đầu tay vào năm 16 tuổi và mang nhiều ảnh hưởng của các nghệ sĩ pop rock như Jeff Buckley, Gabriel, The Cure. Nhưng thể loại mà cô thích nhất thời niên thiếu – vẫn là nhạc blues và jazz, điển hình của các dùm ca của Peggy Lee và Etta James. Trước khi khởi đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2006, Adele được đào tạo tại trường Brit School ở Croydon, tức là cô là bạn học cùng lớp với Leona Lewis và học cùng trường với Amy Winehouse và Cathy Melua. Nhiều ca sĩ người Anh xuất thân từ trường này đều đã thành danh sau đó, do vậy Brit School được xem như là một lò đào tạo các tài năng mới đầy hứa hẹn. 4 tháng sau khi tốt nghiệp, Adele cho phát hành trực tuyến trên mạng MySpace hai sáng tác ưng ý của mình. Các bài hát này đã lọt vào tai của các nhà sản xuất của hãng đĩa Excel Recording. I let it fall. 2006, Adele ký hợp đồng ghi âm đầu tiên của mình. Đúng một năm sau, cô trình làng album đầu tay mang tựa đề 19, vì đĩa hát này đã được cô ghi âm vào năm 19 tuổi. Chưa đầy một tháng sau, tập nhạc đã chiếm hàng đầu thị trường Anh Quốc, được bán hơn 2 triệu bản trên toàn châu Âu. Trên đà thành công đó, công ty Excel Recording ký thỏa thuận với hãng đĩa Columbia Records để phát hành album của Adele trên thị trường Bắc Mỹ cô ca sĩ Nghệ Anh tạo được bước đột phá ngoạn mục khi giành lấy hàng loạt giải thưởng âm nhạc của Anh Quốc trong năm 2008. Nhưng quan trọng hơn nữa là nhân kỳ trao giải thưởng ca nhạc Hoa Kỳ năm 2009, cô đoạt được hai giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc pop và tài năng đầy triển vọng trên tổng số 4 đề cử. Album thứ nhì của Adele được phát hành vào tháng Giêng năm 2011. Do được ghi âm năm cô 21 tuổi, cho nên tập nhạc này mang tựa đề đơn giản là 21. Toàn bộ các ca khúc của album thứ nhì được sáng tác trong lúc Adele lưu diễn các tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ. So với album trước, với sắc thái pop jazz, tập nhạc 21 mang đậm thêm ảnh hưởng của nhạc folk và country nhờ gợi hứng từ dòng nhạc Nashville, cái nôi của dòng nhạc country. Mà sáng tác của Adele trở nên ít bài bản hơn, có thêm chiều sâu trong khoảnh khắc cảm xúc, ngẫu hứng bất chợt. meet me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. nhạc mang từ đề 21 đánh dấu ngày đăng quang của ca sĩ người Anh Adele. Album thứ nhì của cô giành lấy ngôi vị quán quân thị trường Anh-Mỹ cũng như trên khắp châu Âu. Với tổng cộng là 16 triệu rưỡi album được bán chạy trong vòng một năm, Adele trở thành giọng ca ăn khách nhất trong năm 2011, vượt qua mặt các đối thủ nặng ký là Lady Gaga và Rihanna. Hầu hết các ca khúc trích từ album này, chẳng hạn như là bài Rolling in the Deep, Someone Like You, hay là Set Fire in the Rain đều chiếm hạng nhất nhì trên thị trường quốc tế. Còn trên mạng YouTube, video clip của những bài hát này lọt cùng một lúc vào danh sách 10 đoạn phim video được truy cập nhiều nhất. Đến giữa tháng 2 năm nay, nhân kỳ trao giải Grammy 2012, Adele lại thắng đậm vì được xướng tên đến 6 lần. Với tất cả là 8 giải Grammy chỉ trong vòng 3 năm, Adele đã thuyết phục công chúng lẫn giới phê bình. Theo bình chọn của giới chuyên nghiệp, Adele dẫn đầu danh sách 25 trừ 25, tức là danh sách của 25 nghệ sĩ dưới 25 tuổi mà lại có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ. Sở dĩ giới thanh thiếu niên ngưỡng mộ đến mức tôn sùng Adele là vì đa số các sáng tác của cô đều nói về tâm trạng hoang mang của lứa tuổi biết yêu. Nhưng xa hơn nữa, nó nói về mặc cảm của những kẻ bị phản bội, bị bỏ rơi. Kẻ thất tình lúc nào cũng chán đời, ai oán, nhưng trong tiếng hát của Adele tiềm tàng tiếng vọng não nuột, ẩn chứa dư âm nức nở của ký ức thời tuổi thơ. Sự phản bội của người yêu càng đau đớn, càng nhức nhối, vì nó khơi gợi lại những vết gãy trong tâm hồn đã có từ xa xưa, từ cái thời mà đứa bé bị người cha bỏ rơi nên phải sống một mình với mẹ, lớn lên trong mặc cảm, thiếu vắng tình người. same way as I did. I'm missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering round my hometown, made short skirt, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. All of my world Về phong cách âm nhạc, Adele được xếp vào thế hệ thứ ba tiêu biểu cho làn sóng âm nhạc Anh quốc xâm chiếm nước Mỹ, British Musical Invasion. Thế hệ đầu tiên là các nhóm The Beatles và Rolling Stone. Thứ nhì là các ban nhạc rock Oasis và Coldplay. Trong thế hệ thứ ba, Adele thường được so sánh với Amy Winehouse và Duffy. Cả ba ca sĩ đều có vết kể khàn đục trong làng hơi và thành danh nhờ phong trào Blue Eyed Soul, hiểu theo nghĩa Nhạc soul ban đầu dành cho người da đen giờ đây cũng là thể loại sở trường của các nghệ sĩ mắt xanh da trắng. Chất giọng của Adele thuộc vào hàng contralto, làng hơi không hẳn sâu vút đầy đặn nhưng vô cùng biểu cảm ở những nốt trầm. Khác với Lady Gaga và Rihanna, chuyên dùng công đoạn hậu kỳ để tạo hiệu ứng âm thanh, Adele biết khuất lấp những khuyết điểm của mình bằng lối diễn đạt. Giọng ca này thật sự phát huy với lối hát mộc, cách nhã chữ rất sang, đầy ngầu hứng jazzy, không đều đều và liền điệu, nhịp mạch đôi khi bị đứt quãng, lại trở thành điểm nhấn. Làng hơi khàn đục, mang hơi hướng của dòng nhạc bluegrass, nhưng lại cộng hưởng với cách hát phúc âm, tức là gospel. Giọng ca của Adele nức nở lâm ly, nhưng không cường điệu, nhờ biết tiết chế dùng nén. Một tiếng gào thét của nội tâm, âm ỉ tiềm tàng như nhúng lửa dưới cơn mưa, không nên lời mà vẫn vang dội một lời than thở của linh hồn thà mồ côi còn hơn là bị bỏ rơi thà từ chối còn hơn là phản bội that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn on up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never Valentine's Day. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never since day